vremena. Poslao je Muhammeda sallallahu alaihi sallam sa uputom istinskom vjerom da je uzdigne iznad svih ostalih vjera i ideologija, makar to bilo vrsko nevjernicima i mnogobožcima. I zato neka su najljepši blagoslovi salami na Muhammeda sallallahu alaihi sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe i sve sredbenike njegovog sunneta i putu sunnjeg dana na minja Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, ovo je prvi dan Kurban Bajrama. I ovo je najbolji dan u toku godine. Najbolji i najvetniji dan koga je uopće obasjalo sunce. A da li znate zašto je ovo najbolji dan u toku godine? Zašto plemeniti gospodar toliko voli ovaj dan? Razlog je jednostavan. Zbog toga što se u ovom danu najviše učini dobrih dijela. Zamisli samo na moment. Koliko ljudi u toku ovog dana učini Allahu sečdu. Koliko miliona ljudi padne Allahu na seždu i pokori mu se. Koliko se samo tek bira izgovori. U kojima veličamo naše gospodara jer on to zaslušuje. Izgovaramo riječi Allah je najveći. Allah je najveći. On je hvalen. Njemu to i priliči i pripada. Odlije ga cijela zemlja, braćo moja, od glasova čestitih ljudi, iskrenih vjernika koji žude za milošću svoga gospodara. Sjeti se samo na moment koliko se molbi i dova uputi Allahu uzvišenom u ovim danima. Pored Kabe posebno, ali svugdje, gdje god žive muslimani, ljudi se mole Allahu, obraćaju mu se domama, molbama, svojim riječima, na različitim jezicima, sa različitim potrebama, a njihov gospodar ih sve čuje i svima se odaziva i svima daje ono što traže, ali to ne umanji iz njegovih riznica od dobra, isto kao što igla kada se umoči u okean ili u more, pa se izvadi, ni malo ne umanji od morske ili okeanske vode. Zamisli na moment koliko se kurbana zakone u ovih nekoliko dana, posebno prvog dana kurban bajrama. I svi ljudi dok kolju, šta izgovaraju? Bismillahi Allahu Akbar. U ime Allaha milostivog, plemenitog, dobrog, darešljivog. Allah je najveći i prinose žrtvu Allahu ta krv koja se prospe i koju, koju prolijevamo, ona ne treba Allahu Đelešanu. Allahu treba ova iskrenost. On voli ovu iskrenost da vidi od nas i da je čuje i tu našu odlučnost i naravno spremnost da žrtvujemo radi njega sve što je sve što je potrebno i što se od nas, što se od nas traži. Pa onda koliko se uspostavi i učvrsti rodbinskih veza u ovim danima. E zbog toga, braće moja draga, je ovo najbolji dan u toku godine. Zbog dobrih djela. I zato za vrijeme Bajrama, posebno Kurban Bajrama, i oni koji su najviše zavađeni, čak i oni koji su u ratu, oni odlože oružje. Zašto? Odustanu na moment od toga zla. Zašto? Zato što dobra djela donosi mir. Brate dobro djelo, djelo ima Allah Đelešanovu koja se čine, ona donose spokoj i mir i smirenost i blagostanje i milost prije svega nama, nama kao pojedincima. Zbog toga su vjernici stabilni. Zbog toga su vjernici smireni. I u blagostanju znaju da se ponašaju, a i kada su iskušenja, oni su mirni i stabilni. Nepomični kao naj, veća i naj, čvršća vrta i planine. Takvi su vjernici. Onda dobra djela donose mir i spokoj i u našoj familiji i porodici. Kako je li, lijepo vidjeti kada posjetimo nekoga od vas kod kuće, kako je, kako vlada harmonija u vašim muslimanskim kućama, gdje muž poštuje svoju hanumu, hanuma poštuje svoga muža, jer znaju da ih je tako naučio Kur'an i poslani Muhammed sallallahu Djeca poštuju roditele, na najljepši način im se obraćaju babice, babo, majko, brate, sestro, tu vlada međusobno poštovanje, mir, tišina, jednostavno ambijent kakav se može poželjeti na osnovu čega? Gdje je takvo stanje? Takvo stanje je onda gdje se u porodici čini dobrih djela, gdje se uči puna. gdje se nama sklanja, a i u društvu kasnije. Kada imamo zajednicu od takvih porodica, onda vi vidite kako je lijepo posjetiti neki grad, neko mjesto. Zato je Medina poslanika Muhammeda sallallahu dobila naziv ona je imala jedno posebno ime prije Islama, prije nego da dođe poslanik u nju. Ali kada je došao poslanik u Medinu, on je nazvao mnogim imenima. Jedno od imena jeste Medina, što znači civilizacija. Ali jedno od imena koje je dao poslanik sa srvem, po naređenju uzvišnog vala jeste Babe ili Pajiba. Poslanik kaže, Allah mi je naredio da nazovem ovaj grad Tajjebe ili Taba, što znači prijatna, fina, ugodna. Kada je Medina postala prijatna i ugodna, brate moje? Pa onda kada je ušao Islam u nju, kada je ušao poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, kada se počeli učiti jezani, kada se Allah Žešanu počeo obožavati u tom gradu, kaže jedan od ashaba, kada je ušao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Medinu, obasjao je, obasjao je svojim nurom, nurom imana, nurom znanja, nurom svjetla, nurom dakle istine. A kaže, kada je preselio, odmah smo osjetili prazninu. I e zato, braćo moja draga, nama trebaju dobra djela zbog ovoga rahatluka i blagostanja i hušnutluka i smirenosti. Jer to treba cijelo čovječanstvu. Vi vidite primjera radi. Vidite i svi mi vidimo, nije sreća. Nije sreća tako bi gospodara Kabe. Nije sreća u gomilanju dobara ovoga svijeta i u bogatstvima. Lijepo je to, to Natječite se da što više imate, halal. vam Nemoj to neko da vam kaže da je haram, ne. I da je pokuđeno. Nije pokuđeno. Neka muslimani imaju najljepše kuće, najljepša auta, najljepše alije, najljepše livade i pašnjake i bašće. A vi ste primjer svima nama u Sanđaku kako se zemlja održava. Ovdje u Brodarovu ali znajte da nije sreća tu. Dolazi mi čovjek koji živi na zapadu odavdje, odavdje kaže imam kuću na zapadu, imam vilu ovdje, na Sanđaku, imam, kaže, mogućnost da vozim najljepša auta, ali ja sam prazan. Meni ljudi kažu, blago tebi, kako samo ti ušivaš, kako ti je lijepo. Ja im kažem, ljudi, pa ja nisam srećan. Ja sam prazan, ja osjećam prazninu. Meni treba nisam još namaz uspostavio. I vjerujte, to mi fali. Tek ću biti potpun kada ispunim ovu obavezu prema Allahu subhanahu wa A ružna djela, loša djela, ona donose musibet, katastrofu, donose sve najgore i pojedincu i porodicama i zajednicu smo mi sigurno ubijeđeni. Zato naš narod kaže, čini dobro djelo, naći će ga kad tad. A onaj ko loše radi, a dobro se nada, uzaludna je ta njegova nada. Uzaludna je ta njegova nada. Musa, alihi salatu wassalam, sa svojim narodom jednog dana izdaje da praši od Allaha izlaz da im spusti kišu jer je nastupila suša i ovaj e, godina koja je uništila njihove e, usjeve i plodove do te mjere da su izašli na, na, na zajedno sa svojim poslanikom da mole od Allaha subhanahu da ne ispusti kišu. Dobro ste da jedno piše. I onda mole Allah Žešanu, a Allah objavljuje Musa, alaihi salatu wasalam, objavu koje kaže Musa, ne zaslužujete kišu i milost još. Gospodaru, pa ja sam tvoj poslanik. Ja sam te molio najljepšim dobama. onako kako ti voliš i tražiš od mene. O čemu se radi? Musa, u tvom U tvojoj skupini. Ima čovjek koji se još nije pokajao. Svi ovdje su izrazili u pokajanje, ali jedan se nije pokajao među vama i on je taj koji sprečava da vam se kiša. Ja rabi, ja rabi. Grije jednog pojedinca, Grije jednog pojedinca uskraćuje blagodati cijeloj zajednici, vidite li braći. I onda Musa se obraća, neka se javi taj što se nije pokajao. Neka se javi taj što se nije pokajao. I naravno, on se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah ne traži od nas da se mi javno kajemo, da se deklarišemo, da se ponižavamo. Ne. I Allah objavljuje Musa, taj se je pokajao, nema potrebe da ga znaš ti i ovi koji su oko tebe. Ja sam ga krio kada je otvoreno grije činio prema meni. Znao sam, a vi niste znali. E neću vam ga sada otkriti kada se je pokajao. Zar mislite da ću ga sada otkriti kada se je pokajao? I onda nakon pokajanja stiže, stiže Ja Vidiš li, brate moj? Zato ako hoćeš dobro sebe, a svi mi to hoćemo, tvojoj familiji, tvojoj porodici, našoj zajednici, onda se usredredimo na činju dobrih djela. Popravimo naša poruka u Bajramskoj čestitki je bila popravimo naše stanje činjenjem dobrih djela la ma hatta ma Allah neće popraviti stanje naroda dok narod, taj narod ne promijeni ono što je pri njemu ili sebe dok ne promijeni. Da promijenimo naše stanje iz lošeg na dobro. Da nam promijeni naše stanje iz tuge ka radosti, iz poniženja ka ponosu i dostojanstvu, svi mi, kada odlučno krenemo na ovom putu, onda je Allah subhanahu wa ta'ala nas uputi. I zato, kao što znate, ovaj baran je simbol žrtve. Žrtve Ibrahima, ali On nam je učitelj u tome. Znate sve šta je on bio spreman da žrtvuje. To je poznata priča. Bio je spreman radi Allaha. Ako Allah traži da žrtvujem sina, Gospodaru moj, žrtvovat ću sina Ismaila, kojeg sam dobio u poznim godinama, nakon što mi je žena bila nerotkinja. I nakon što sam ja ostario i više nisam bio sposoban da imam djecu, ali ti si mi ga dao, evo ti tražiš da ga žrtvujem, ja ću da ga žrtvujem. Radi tebe, gospodaru, jer ono što ti tražiš od mene, to nije uzavljeno. To nije štetno za mene, već samo korist. Jedna, naravno Allah šanovo je dao E, braće moje, kao što smo danas pokazali da smo spremni da se žrtvujemo i da ustanemo, prije izlaska sunca da klanjamo sabi i da klanjamo bajda namaz. Ovo je iskup. Ovo je o vaše prisustvo. Govori da ste vi dobri ljudi. Da vi volite Allah i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Vas niko nije natjerao danas da ovdje dođe. Niti vas je niko mogao natjerati. Došli ste u ime Allaha Želešanovu. Da Allahu upadnete na srtu Iskreno radi njega. Da slijedite Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Da pokažete da ste vi pripadnici šehadeta i islama i muslimana. Ali braća moja, kao što imamo snage ovako na Bajranima i u Ramazanu, hajmo malo da prenesemo tu energiju i van ovih prigoda, i van ovih prelijepih naših svećanosti i praznika, i van mjeseca Ramazana, pa na džumama, na običnim namazima, braćo, trudimo se da naučimo, ako već ne znamo. Ili ako ima toga da trebamo naučiti. Ovdje je bilo teško stanje na ovim našim prostorima. Otišli su Osmanlije s ovih prostora, mi smo ostavljeni na milost i nemilost neprijatelja. Na ledini smo ostavljeni, prepušteni sami sebi. Naš opstanak, za naš opstanak je zaslužan samo gospodar svih svjetova. To je njegovo neko čudo, fenomen, kako smo mi opstali, šta je sve prošlo preko naših glava, posebno preko glava naših počeva, djedova i predaka. Allahova milost je htjela da mi I Allah Žešanu nas je ostavio sa nekim, dakle, ovaj, ciljem. I onda kada je nastupio komunizam, ne boštvo do te mjere je neznanje doprlo i ušlo skoro u svaku našu kuću, da mi nismo imali ni odakle da pročitamo, ni odakle da naučimo, osim od naših inventija kojih je bilo sve manje i manje. Umirali su oni koji su ovaj, se zadesili, a novih nije dolazilo i tako je bilo naše stanje sve teže i teže. Ako je tad bilo nemoguće, pratimo, sada više nije tako stanje. Ako smo imali opravdanje u tom vaktu, sada sigurno nemamo više opravdanje. Jer imamo učenih ljudi, imamo naših mudarisa, naših mualima, naših profesora, imamo također literaturu, štampane knjige, imamo internet, Kogod šta hoće može da nađe da pročita. Ali posebno je bitno održavati i biti dio naših institucija u islamskoj zajednici. Institucija džamije. Nije džamija samo od ovaj Efendina ili džematskog otvora ili džamata koji, dolazi najčešće, ne nego svi muslimani. Svi muslimani Zatim institucija Mekteba, brate moj, nemoj ne dozvoliš da ti dijete ne plaća. Nemoj ne dozvoliš da ti dijete ne plaća negdje. Djecu u Mehtaru, a onda su naše etendije zaduženi da im na najljepši način predoče ovaj našu vjeru, da je zavoli i da je Zatim, škola Korana, također jako bitna stvar. Onda ćemo, ako od dana zajedno sa vama, jer ste vi pokazali volju i snagu i entuzijazam i elan i islamski vrtiće je ko njega od otvoriti, jer vi to zaslužujete. Vama to pripada i vi ćete to inša Allah imati. Ljudi koji potiču s ovim prostorom, sretao sam ih po dijaspori na mnogim mjestima. Oni važe i slove za jedno od najboljih ljudi ovaj, koji, koji, su, koji, su, koji su iz Sanđaka. Ponosite se zatim, tim, braćo moja Iskoristite svoje kapacitete i budite svi dio ovoga našeg sistema. Budite svi dio islamske zajednice. Islamska zajednica podrazumijeva naravno organe, sve vakufe i podrazumijeva po definiciji sve muslimane, svakog muslimana podrazumijeva. I kada svaki musliman ponese dio tereta, dio je maneta, onda rezultati su tu, a niko se nije napatio. U tom smislu, braćo moja draga, cijenjeni vjernici, da Allah mu dade da ovo dobro koje se osjeća ovdje u ovoj džani se proširi na sve naše familije, na cijelo naše društvo, da Allah mu usreći svakoga od nas. Od nas da izliječi svakog bolestno, da otkloni brigu i tugu svakom potištenom i tužnom muslimanu, da pomogne svakom ugroženom, da nam primi ibadete, da nam primi kurbane, tekbire, dove, zikrove, ezane, namaze, hađ i sve ono što činimo radi njega subhanahu wa ta'ala, da nam dade snage, da učimo, da se trudimo i da uvijek idemo naprijed, da uvijek napredujemo, da se ne zadovoljavamo sa stanjem u kojem, u kojem smo se našli.